djecu koji moramo menjati, koja mora sve više ličiti na ove koji hodaju po šeitanskim pistama, koji zove manekenima, razratnici. I sve više vidimo našu djecu sa frizurama poput onih šeitana. Ne znaju imena ashaba, a znaju imena tih šeitana. Znaju im imena, znaju im živote, znaju im šta nose, šta oblače, kako se ponašaju. وحوت Zato što nedostaje želja. Želja za Allahom subhanahu wa ta'ala. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj dunjaluk nam je stvaran. Ne postoji drugi svijet mimo dunjaluka. Sladak nam je, lijep nam je. Nema ništa ljepše od dunjaluka. Ništa ljepše za nas nema od dunjaluka. Dunjaluk ne dam nikom. Sa svakim ću da se posvađam radi dunjaluka. Nikom ne dam dunjaluk. A'udhu billah. Ljudi koji su naslijedili Muhammed i ashabi. فيها يموت ولعمري عن قليل Mnoge sam prijatelje izgubio kada su ljudi izmislili Facebook. Facebook, šeitanski Facebook, ukrašen ukrasima lažnim, koji poziva u džahenu. Facebook, prazni mežidi, Facebook je pun, pun je Facebooku. I za to imamo mi na drsovima one koji zjevaju poslije 20. minuta. Zadnjih 5 minuta na drsu umire Kosti ga bole, mora da legne. Ne može da se skoncentriše. Facebook mu je bio prelijep. فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتني Uništit ćemo Facebook u našim dušama. Prijateljstvo u ime Allaha, zlata vrijednost.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 Zaista koga Allah uputi na pravi put, niko ne može u zabludu da ga odvede i zaista koga Allah pravednoj svoj mudrosti ostavi u zabludi, niko ne može ponovo na pravi put da izvede. Svedočim da samo Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje da se obožava, da sve mimo njega su lažna božanstva i da niko mimo njega ne zaslužuje da mu se robuje, ne zaslužuje seđdu, ne zaslužuje dovu, ne zaslužuje traženje presude, propisa, ne zaslužuje potpunu pokornost i predanost. Sve ovo samo njemu subhanahu wa ta'ala pripada i svedočim da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob i posljednji poslanik. Ovi ko vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije dok kao muslimani. O ljudi, bojte se gospodara vašeg koji vas je stvorio od jednog čovjeka i od njega njegovu ženu je stvorio.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 A zatim neistiniti govori Allahova knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a najgore stvari su nove stvari u vjeri, A svaka nova stvar u vjeri je zabluda, a svaka zabluda vodi neminovno u vatru. Kaže imam Ibn Džewzije, obaveza je onom ko ne zna kada će smrt da ga zadesi, da se za smrt spremi i da ne bude prevaren svojim zdravljem i svojom mladošću. Jer je malo onih koji umiru kao starci, a više je onih koji umiru mladi. Zbog toga ćeš rijetko naći nekog da je zašao u starost. Zato se pazite i pazite i pazite grijeha Jer završetak griješnika je nesumnjivo loš. Jer završetak griješnika je nesumnjivo loš. I koliko je samo grijeha bilo razlogom da njihov počinioc bude u stalnom padu i da se stalno sapliće, to jest cijel svoj život, i da na kraju umre kao siromašan, trčao za dunjalukom, za zabranjenim stvarima, za svim onim što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, upozorio. I na kraju umire šta? Umire gladan. Umire siromašan. Jer je mnogo stvari do kojih čovjek za svoga života neće stići. A za kojima će da žudi, pa će mnogi tako da žude i da umru kao, kao siromašni. Kao gladni ljudi, kao onaj čovjek koji je umro spominjući ženu koju nije mogu imati. Iz prošle hudbe. I I'lemu anna l'hajate dunja la'ibu valeh. Znajte da je život na ovom svijetu samo igra i zabava. Lazine i lažni ukrasi Wa tafakhurun bainakum utrkivanje i oholenje. Dakle nadmetanje u svoje snazi, svoje ljepoti, svojim sinovima i, i metku među ljudima. Allah opisuje dunjaluk. وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ I nadmetanje u imetku i djeci. I na kraju kaže وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Nije život na ovom svijetu osim lažno, varljivo, varljivo naslađivanje. Šta to znači, braćo, lažno i vrljivo naslađivanje? To su ove gomile, gomila gvožđe koju zovemo auto, zbog koga trčimo glavom kroz zid, samo da do njega stignemo. To su ove naše blatnjave kuće. To su ovi naši skupoceni namještaji. To su ovi naši računi koji moramo da plaćamo, najskuplji internet. Visoke račune za struju, odjeću koji moramo menjati, koja mora sve više ličiti na ove koji hodaju po šeitanskim pistama, koji zove manekenima razvratnici i sve više vidimo našu djecu sa frizurama poput onih šeitana ne znaju imena ashaba a znaju imena tih šeitana znaju im imena, znaju im živote znaju im šta nose, šta oblače kako se ponašaju to je meta'ul gurur, lažno naslađivanje ovog svijeta a mnogi od njih su postali homoseksualci od jedan put se pojavi i kaže postao sam homoseksualac heroj moga sina frizuristu kao on da sad ne nabravim imena Meta'ul gurur. Lažno naslađivanje. Ponesi sav svoj namještaj. Makar bio skup i jeftin. Bilo kakav. I svoje auto parkira ga pored svog kabura. Iskopaj sebi kabur. Parkiraj svoj auto pored kabura. Odjeću svoje patike i svoju skupocenu tehnologiju i svoje račune koje plaćaš i svoj ček za svoju dobru platu ponesi i stavi sve pored kabura i razmisli A ako ne možeš to da uradiš onda makar zamisli. Onda makar zamisli. Zalike bi anna Allaha huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta. To je zato što je Allah istina. To je zato što je Allah istina wa annahu yuhyi al-mauta i zato što će on oživiti mrtve. Wa annahu ala kulli shay'in qadir i zato što on sve može. Wa anna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. I zato što trenutak neizbježni Esa'a, jedno od imena sudnjeg dana Esa'a znači trenutak, sat, minuta u smislu trenutak misli se na sudnji dan neizbježni trenutak će zaista le atin le znači zaista će doći zaista će doći la rajbe fiha u to nema sumnje u anna allaha jeb'asu men fil kubur i Allah će oživjeti one koji su u kaburovima u grobovima ostaju tvoja žena i tvoje djeca islam kojim si im pripremio ulio ili nisi ulio ili si im to nedovoljno uradio ili se uopšte nisi ni brinuo nego si jurio šta? jurio si metal gurur lažnjiva naslađivanja lažnjiva naslađivanja znaj da su dva sebe pa dugoj nadi ljubav prema dunjaluku i neznanje to jest naivnost i samoobmana naivno lažeš samog sebe što se tiče prvog Pa Džibril je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ahbib ma she'ta fa innaka mu hariku Voli šta god želiš Zaista ćeš se od njega rastati A što se tiče drugog To jest samo obmanjivanja i naivnog ponašanja Bahatog ponašanja prema svom životu, zdravlju i vremenu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ni'metan maghbunun Fihima kaseerun minan nasi Asiha wal farah Dvije stvari maghbunun, to se može prevesti sa maloumnom. Znači maghbun znači malouman. Znači čovjek kao bez razuma da se ponaša. Ili može se prevesti maghbunun, to je onaj koji skratio nečemu pravo. Pa kaže ni'metan maghbunun fihima. Dvije blagodati. Obmanut je sa njima ili uskraćuje im pravo. Ili krnjavo ih koristi. Ili ne cijeni ih. Pa kaže mnogi ljudi to rade. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Kaže siha wal farag. Zdravlje i slobodno vrijeme. Zdravlje i slobodno vrijeme. Dvije blagodati zbog kojih obmanjuju sebe, mnogi ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Obmanjujemo sebe. Obmanjujemo sebe kao da, kao da ne vjerujemo u smrt. Kao da smo kafiri u smrt. Kao da smo nevjernici u ograničenost ovog svijeta. Kao da ćemo sve ljude da ispratimo. Sve ljude na ovom dunjaluku. Svi dok ne umru i ti ostaješ, ne umireš. Obmanjamo sami sebe. Spremni smo za dunja, da pređemo hiljade kilometara i tri mjeseca da odsustujemo od svoje familije. Za dobru platu. A? I da žrtvamo sebe i svoje vrijeme i svoje zdravlje. A za Allaha brojimo. Brojimo i stavljamo granice. I računamo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Neću da budem nenaspavan radi Allaha. Gazda me ne pita, moram da radim. Moram da radim. Pa makar bio nespavan. A za sabah neću da budem Neću da se ovaj da, da, da sebe ne svoj da uzburka. Neću dunjalog da pokvarim svom nefsu. Neću da se žrtvujem radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je put da na dunjalog je hiret ode pod nogama. Na kraj svijeta bi otišli za dobru platu. A za sabah? Samo ritual. Assalamu alaikum lahi. Alaikum salam lahi. Kako si? Dobro, alhamdulillah. Radiš i radim. Barak Allah ufik, prijatno, prijatno. Allahu ekber, assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. I završen islam islam je završio za danas. Drugi čovjek na ulici, drugi čovjek kući. Nema sumnje da se mora spomenuti Facebook kada je u pitanju slobodno vrijeme i zdravlje. Nema sumnje. Da se spomene smeće zvano Facebook, ukras džahenema. A znajte, braćo, da sam sreo ljude koji 4 km čitav dan rade i 4 km na biciklu zimi i leti dolaze na sabah. Ni jedan dan, ni jedan dan da ne propuste. U mjestima gdje sam sreo takve ljude, za vreme mog boravka, ni jedan dan nisu sabah propustili. Rade do mraka, a na sabah, na biciklu, svako jutro on je tu. Prvi ulazi u mežđe. Prvi ulazi u mežđe. On je dokaz proti meni i tebe. Mi možemo da pričamo da ujutro možemo da puštimo jezik da sami sebe obmanjujemo, ko što kaže hadith. Ali on je dokaz protiv nas. Zato što nedostaje želja. Želja za Allahom subhanu wa ta'ala. Ljubav prema Allahu subhanu wa ta'ala. Ovaj dunjaluk nam je stvaran. Ne postoji drugi svijet mimo Dunjaluka. Sladak nam je, lijep nam je. Nema ništa ljepše od Dunjaluka. Ništa ljepše za nas nema od Dunjaluka. Dunjaluk ne dam nikom. Sa svakim ću da se posvađam radi Dunjaluka. Nikom ne dam Dunjaluk. Audhu billah, ljudi koji su naslijedili Muhammeda i Ashab. Kaže jedan psihijatar, psihoterapeut, Zoran Ilić, o Facebooku. I kaže, oni su 24 sata dnevno ulogovani. Dakle, u svoje tehnološka čuda, žive online život i samo povremeno gostuju u realnost. Od uvođena interneta i mobilnih telefona njihova pažnja je toliko oslabila da oni ne mogu da se skoncentrišu na neki sadržaj duže od 9 sekundi. Sekund više od zlatne ribice. Zato što su stalno u potrazi za novim stimulancima, novim motivima. Kaže dalje, meni je prava misterija kako se suzdržavaju 45 minuta na času. Ti ovaj, kako ih on naziva, online sahibi 24 sata i za to imamo mi na drsovima one koji zjevaju posle 20. minuta. Zadnjih 5 minuta na drsu umire. Kosti ga bole i mora da legne. Ne može da se skoncentriše. Facebook mu je bio prelijep. Znajte, braće, da sam ja mnoge prijatelje izgubio kada su ljudi izmislili Facebook. Mnoge sam prijatelje izgubio kada su ljudi izmislili Facebook. I žao mi je zbog toga. Olatu zekujem enfusekum i nemojte da dajete garanciju za sebe. Allah najbolje zna Ko se od vas od njega boji? Ne dajem garanciju ni za sebe. Za nikoga ne dajem garanciju. Ali neću da dam šeitan. Neću da dam šeitan. Uništit ćemo Facebook u našim dušama. Prijateljstvo u ime Allaha zlata vrijedna. Facebook! Šeitanski Facebook! Ukrašen ukrasima lažnim. Koji poziva u džahene. Facebook! Prazni međidi. Facebook je pun! Pun je Facebook! A međidi prazni. Allahova knjiga se ne čita. I kako ćeš da bude srećan, ja rabbi? Kaže, ja sam dobar musliman. Od kada si dobar musliman? Po čemu smo dobri mi muslimani? Meni je laž, prevara, strana. Ja ne gibetim. Šta te to odgojilo? Kaže dalje on. Facebook zadovoljava narcizam i pruža hranu za ego. Za one koji ne znaju šta znači ove riječi. Narcizam znači oholost. Oholost. Facebook zadovoljava oholost i pruža hranu za ego. Ego svoje ja. Ja pa ja. Sa svakim lajkom, pozitivnim komentarom i novim prijateljem raste zadovoljstvo sa sobom važnost, popularnost, traženost i uticaj. Osim toga, kaže ova specijalna mreža i tako dalje i tako dalje, kaže čini da oni tragaju slične sebi. Tragaju sa sličnim sebi. Pa naći će čovjek, ako voli da ribeti, naći će tako. Voli blud, naći će tako. Ako voli dangubu, naći će tako. Traže slične sebi. Nekima Facebook omogućava da se sakriju iza lažnih identiteta i predstave retuširanu sliku sebe. U smislu, dakle, zadovoljava, zadovoljava njegov ego. On je na Facebooku šejh. On zna sve odgovore. Pažljivo piše svaki odgovor. Bira svaku riječ. A ljudi ne pomisle da on neuk. Da ljudi da ne kažu da je on neuk, da je on, da je on grešnik. Stavlja najljepše slike. Izađe iz kade, sav kvasom se slika. Kaže, ja sam, ovo je moj Facebook profil. Pa jesi se to radi mene slikao? Nemoj, brate, da kažeš. Nemoj, brate, ahi! Nemoj da kažeš da si se radi mene slikao kad si izašao iz kade. Kvasan? Nemoj da kažeš to. Svi nismo djeca. Da ja vidim kako si lijep kad izađeš iz kane, kako ti kapa niz kosu. Voda. Radi mene si se slikao, jel da? Pa koriste islam da dođu do ženskih srca. I e, on tamo da mu čini samo zgodnim ženama. Da im lepota ne izgori u džehennem. Samo zgodnim. A ružne žene nemoj pravo na islam. I nemoj da kaže da si iskren. Nemoj da mi kaže da si iskren. U tome. Nemoj da mi kaže da si iskren u tome. Jer ćemo na kraju spričati jednu priču koja se tiče žena. I druga stvar, lažni identitet stvori. Lažnu sliku o sebi. I on dođe hiljadu puta se slika. Hiljadu puta ako treba da dođe da te jedne. Da sakrije svoju manu tamo neku koja mu se ne sviđa na licu ili slično. I on pokaže tamo, lajko je nešto što da pokaže kako se to njemu sviđa, kako je on bogobojaz. A kakva je stvarnost? Kakva je stvarnost koja između nas i Allaha? Ovo su ljudi, nažalost, kojima polako kukavičluk ulazi u kosti. Strah od spoljašnosti, da se suoče sa problemima, bježe od problema, bježe od problema. Walhamdulillahi, rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabija ba'da, wa ba'd. Jestahfuna minan nasi, la jestahfuna min Allah, idh yubayituna min al-qawli, wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Stide se od ljudi, a ne stide se od Allaha. Onda, kada kriju svoje riječi, a Allah sve dobro zna, i sve svojim znanjem obuhvata. Znajte, braćo, da ovakvi ljudi, kogod od nas u to upao, ne može reći da je iskren u ovome. Ne može reći da je iskren. Sve mi kaži, samo nemoj to da mi kažeš. Jer ako to kažeš, reći ćeš da su selefi bili malo umni. Onda kada su padali na ulici. Jer su zatvarali oči kad bi videli ženu. Tada su sve žene nosile nikab. I nekada bi dizale svoj nikab kad ne bi bilo nikog. Ashab iz straha da, da ne vidi žen, on kaže zatvori oči i padne. I žene kad su to videli ljudi kaže Alhamdulillah alladhi a'athani mima btalak wa faddalani ala katirin min khalqihi tafdila Fala Allahu koji me se čuo od onog sa čim tebe iskušao. To jest od bolesti misle da, da, da ne vidi da je čorav. I time me uzdigao nad mnoga njegova stvorenja. Zašto su onda selifi tako zatvarali oči? Dok dođeš do tamo, do te, do te, osobe koju činiš da us, to slika vidiš. I kaže ovaj Zoran Ilić, prisustvo na društvenim mrežama daje mogućnost da zadovolje svoj egzibicionizam. Ili da kroz ključaonicu, to jest krijušom, krijući, ključaonicu, zavire u tuđe živote. Zbog toga se u šali kaže da se Facebook ljeti pretvara u šta? Nazvao ga je po imenu jednog razvratnog časopisa. Facebook se pretvara, ljeti u šta? U taj razvratni časopis. Gdje žene otkrivaju svoje dijelove tijela. I tebe nađem, brate, na Facebook. I ti si 24 sata na Facebook. Svaki problem gdje se desi, tvoje ime se spomene. Svaka fitna, tvoje ime. Zulum, tvoje ime. Prevara, tvoje ime. A na Facebook 24 sata. I kaže, ne, ja, rabi, ja sam iskren, ja sam se pokajao. Meni je sve teško što sam uradio. Kome ti to pričaš? Ovo su naše mane, braćo. Ovo je naša realnost. Ovo su naše mani, ovo je naša realnost koju moramo da popravimo. Nema nam pomaka. A svako će u svoj kabur da uđe. Ti u svoj kabur, ja u svoj kabur. Ti tvoja djela, ja moja djela. كمثل شيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك inni ahafu Allahe rabbel alamin kaže poput šeitana kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže onaj kome ništa skriveno nije kao primjer šeitana kada dođe čovjek i kaže mu učini ne, kufor nevjerstvo počini nevjerstvo i on kad učini nevjerstvo on kaže ja se od tebe odričem ja se bojim Allaha gospodara svih svjetova ovaj ajt je objavljen po pitanju jedne bitaka. ali uz to Ibn Džarir i Mujahid spominju dvije poučne priče da bi se bolje ajet shvatio. Pa kaže, bio je jedan od Benu Israil, pobožnjak, koji je 60 godina obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. I bila je jedna djevojka pastirka koja je imala četiri brata. I ovaj pobožnjak je imao svoju saumae, u smislu mjesto gdje obožavao Allaha. I tu je bila ta pastirka koji je zaveo, činio blud sa njom. Koji na kraju ubio. I došao mu šeitan, slušaj, tvoji ljudi poštuj tvoju riječ, ti si pobožnjak opravdaj sebe. Opravdaj sebe, slaži, povjerovat će ti. I on kaže, braći toj, šta se desilo, oni mu povjeruju. Allah obistinjuje istinu. Pa dadne šta? Svo četvoro braće sanjaju šta se desilo. U snu vide tačno šta se desilo. I mjesto gdje je zakopana. I kaže, oj, ja sam sanjao san. Loš san, subhanala. Šta si sanjao? Sanjao sam da je čovjek ubio. Da je učinio blud sa njom. Da je na kraju ubio i zakupana to i to mjesto. Kaže, vallahi, ja sam isto to sa Treći kaže, ja isto. I četvrti. I odu na mjesto i nađu, iskopaju i nađu. I šta ščepaju tog pobožnjaka? I dolazi vrijeme šta za kisas da ga ubiju. Kisas, duša za dušu. I dolazi mu šeitan, slušaj, u teškoj si situaciji. Učini mene srđu, ja ću ti izvući iz ove situacije. I on obmanut misli da možda prevari šeitana. Strah, ljubav prema Dunjaluku. Seđu učini ni šeitanu. Ali znate šta se desilo? Allah mu ne da da ne može se pokajati. To je previše teška prevara. To je previše nisko i pokvarno prema Allahu i Allah mu ne da te ubu. On zna da je učinio širke. Zna da je učinio seždu šeitanu. Zna da treba se pokaja, ali ne može tvrdo srce. Umrlo je srce. Bježi od bluda. Bježi od bluda, blud vodi u, u kufr. Bježi od bluda, blud vodi u kufr. I kaže, jedan od ravija kaže poput onog kome smo govorili kaže la ilaha illallah kaže ne mogu ne da mi melek kaže la ilaha illallah kaže ne mogu ne da mi melek ko bude ti dunjaluk mi ćemo mu dati onoliko koliko mi želimo ja radim ono što ja hoću kaže Allah i drugi rivajet koji spominje Ibn Mas'ud i drugi rivajet koji spominje Ibn Mas'ud da se primakne ovaj ajed da se bolje svati kaže da je što bio dakle pobožnjak isto od Benu Israil i da lečio ljude od e, džina i od ludila rukjom pogledajte i doveli mu bolesnu ženu i on s njom uradio ovo što je uradio ovaj u ovoj pretvornoj priči znači iskoristio, iskoristio islam da dođe do žene i završi kao što je ovaj završio za ostatak hudbe koji sam namjerao da, da iznesem nemamo vremena molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti Allahume gospodaru svih svjetova. Omrzni nam ovaj lažni svijet i omili nam istinski svijet. Allahume milostivi, neizmjerno dobri. Omili nam onaj svijet i nadahni nas da se za njega pripremimo. Allahume gospodaru svih svjetova. Kada nam dođe smrt, učini da ne mrzimo susret sa tobom. Allahume voli ti susret sa nama. Allahume gospodaru svih svjetova. Obrađu nas kada nam dođu u meleci smrti. Allahume obradi nas kada nam dođe u meleci smrti. Allahume nuhvati nas sa smrću u nepokolanosti tebi. Allahume ne prekini naš život dok ti činimo grije. Allahume ne prekini naš život dok ti činimo grije. Allahume učini nas svjesnim šta grijeh znači. Allahume učini nas svjesnim šta grijeh znači. Allahume odali nas od grijeha. Allahume odali nas od grijeha. Allahume molimo te svim tvojim svojstvima i svim tvojim najljepšim i najizvišenim imenima, da sačuvaš svakog vrata muslimana gdje god daje, od velikih grijeha, od neiskrenosti i licemjerstva, da mu odagnaš svaki problem, svaku nedaću i da ga usmjeriš ka putevima spasa. Allahume, tražimo ti zadovoljstvo i da ti budeš zadovoljan sa nama. Allahume, budi zadovoljan sa nama. Allahume, učini smrt odmorom za nas. Allahume, učini smrt odmorom za nas. Allahume, otječemo ti se od spletki kafira. Allahumma prepustamo ih tebi Allahumma prepustamo ih tebi Allahumma razbacaj njihove skupine i uništi njihove trupe Allahumma okreni njihove spletke protiv njih Allahumma okreni njihove spletke protiv njih Allahumma zaštiti svakog muvehida, njegovu čast, čast njegove familije ja rabbel alamin Allahumma sastavi nas u džennetul firdaus sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam i drugima والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة Споставimo на